السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه وللعهد والتقى والوفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه نتومي رحمنا أماني زنفكيه asema la yatiyanna ala nasi zamanun itawafikia watu zama aeleza bwana mtume akiwa yuko Madina na generation bora ya maswahaba zake aeleza future itawafikia watu zama la yabqa ahadun illa akala riba hatobakia mtu yoyote ila kila mmoja atakula riba hii ni kinayatan an intisharihi ni lugha ya kinaya si ati kila mmoja atakula riba la bal ile riba itaenea na itachukua sura tofauti tofauti ile sura taklidi kuwa kuna benki ya toa loni iliyokuwa zamani imebadilika leo paka okoa jahazi ina riba kopa mia utapewa tisini kuna kopa credo landress ukichelewa kuna riba kuna house mortgage mpaka kununua gari leo mwenye kukuzia gari kama huna uweza atafacilitate yeye na benki utukue loni na utanua gari kwa loan kuna riba kuna kila opportunity credit card ndo hadithi ya mtume sallam la yatianna ala nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba fa in lam yakuluhu asabahu min ghubarihi wa yurwa min bukhari wa yurwa min hubarihim ikiwa wewe huto kula basi utafikwa bukhari ni mvuke kuna moto kuna kitu chemka ule mvuke ghubari ni vumbi Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa atumia lugha ya isti'ara kwa hii riba ni moto riba ni moto kwa hivyo usipofikwa na moto utafikwa na nini na mvuke vumbi riba ni mtanga bimaana wengi walioingia kwenye riba mwisho kufanya nini wanaramba mtanga wamfilisika kwa hivyo ikiwa utafikwa na vuke utafikwa na vumbi lake hii ina maana zile athari imma ushuhudie witness contract ya riba au uwe ni clerk kuna wangapi leo wameajiriwa ni maaccountants wafanya clerical work zile kazi anazozifanya ndani mna riba au labda umealikwa na mtu tajiri mlaji riba akikukaribisha chakula chake kina nini kina riba ndio zama ambazo twaishi sisi leo riba ni haramu kwa kauli yake Allah Ta'ala katika suratul Baqara aya 275 wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba Mungu amehalalisha biashara na kinachopatikana katika biashara al-arbah hizi alba fi tijara katika biashara kuuza kununua na Mwenyezi Mungu akaharamisha riba leo utaambiwa ah, kuna kuna banki islami wafanya biashara na wao biashara ina kaida alghunmu bilghurmi alghunmu bilghurmi kile kiwango cha faida ni relative na risk na hatari no kwa biashara imma faida imma hasara ama urejeshe rasilimali yako. Benki hizi utakwambia ah, ah sisi hatuna hasara ni faida tu. Biashara isokuwa na hasara niwe na Mola wako. Yarjuna tijaratan lan tabur lakini madamu duniani muamala na wanadamu kuna faida kuna hasara kuna rasilimali kwa hivyo alghunmu bilghurmi hakuna biashara ambayo hakuna riski ya hasara wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyokemea riba akakemea kwa lugha kali Suratul Baqara aya 278 na aya 279 Asema ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu kwa sababu hapa deal is too good ile riba ubwete bwerere lakini umedhulumu wewe kwa hivyo ile takwa Allah itakufanya wewe ikusukume uachane nayo wadharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin achaneni kilichozidi katika riba ikiwa nyinyi kweli ni waumini kwa hiyo amri kuna makatazo epukaneni nayo fa illa mtafalu mkitofanya hivyo mkikaidi amri ya Mwenyezi Mungu basi faadhanu biharbin min Allahi wa rasuli hii biharbin iko kwa nakira hii nakira liqasdi ta'zim tangazeni jua mumetangaza vita na Mwenyezi Mungu tena si vita vidogo mmetangaza vita vikubwa vita na nani faadhanu biharbin min Allah wa rasuli idhafa ya harbu wapigana vita na nani we na Mwenyezi Mungu na mtume wake na na mwenzae Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu walillahi junudu samawati wal ardh nani amwezae muumba wa intubtum falakum ruusu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamuna mkitubia basi jueni haki yenu ni ile capital yako Muislamu hadhulumu wala Muislamu hakubali kudhulumiwa riba kula riba ni katika alkabair ni katika madhambi makubwa katika hadithi ambayo ni kuna alayhi عن ابو هريره رضي الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن Mtume rehma na amani zimfikie asema epukaneni na mambo saba yenye kuangamiza Masahaba wakamuuliza ni yapi tuyajue ili tuepukane na maangamivu qala ashirku billah kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu pili wasihru na uchawi na wachawi wanzidi siku hizi wewe ukipita mahali mganga wakazi wapenzi sijua si ajigange mwenyewe mpaka tapeli watu na moja katika dalili ya mganga mwizi mrongo vitu viwili atatapeli tu pesa zako na mrongo katika kumi tisa ya urongo moja ya kweli waqatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bilhaq na kuua nafsi illa kwa ruksa kwa udhuru wa kisheria wa aklu mali liyatimi na kula mali ya mayatima wa aklu riba na kula riba watawalli yawma zahfi na kukimbia uwanda wa jihadi ikiwa ile idadi iliyowekwa na sheria ya kutokimbia imefika wa qadfu almuhsanati alghafilati almu'minati na kuwazulia wanawake waumini waliotohara na uchafu haya mambo saba ni katika madhambi makubwa ikiwemo kula riba pamoja na al dhambi hii mwenye kuifanya amelaaniwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Muslim kutoka Jabir radhiallahu anhuma qal laana rasulullah sallallahu alayhi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi qala hum mtume memlani mwenye kuchukua riba mwenye kutoa riba karani klati mwenye kuandika washahidaihi na mashahidi wawili witness ni contract ina witness ukiwitness wapata dhambi kisha mtume akasema huu msawa mwenye kutoa mwenye kupokea karani mashahidi sawa fi asli ismi katika ile madhambi wote ni sawa ah, mimi mfanyi kazi tu naandika bure yako una dhambi na una laana ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna kazi nyingine halali Uislamu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakubakisha kitu hii dhulma inapelekea watu kufilisika kwa riba sheria imefunga milango yote imepokea ibn maja kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha aqrada ahadukum qardan fauhdiya uhdiya ilayhi au hamalahu ala dabba fala yarkabuhu wala yaqbalha illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik yote yule atakayekopesha na mkopo huu wa Kiislamu usokuwa na riba yule aliyekopeshwa baada kulipa kaona ni ihsani basi nikupe zawadi sheria imekukataza au akupe seva yote mfano wa lifti mtume sema la usipande angalia kile kiwango cha nazaha cha integrity ya Uislamu ilivyokuwa hali ya juu kuna dini gani kuna system gani iliyokuwa safi kama ya Uislamu mpaka lifti leo kuna kickback ngapi leo mtu apewa contract na kickback Na wewe nipe bani niangalie kama sijakufa angalia uislamu hakuna riba hakuna rishwa hakuna njia kupelekea mpaka huko ila mtume aseme ikiwa mmezoeana kabla kupeana zawadi ndugu zangu waislamu riba ni haramu ni katika kabair tena iliyo mbovu mno ili tupate taswira ya ubovu wake hadithi iliyopokewa na Ahmad kutoka Abdullah ibn Hanzala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dirhamu riban yaakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan dirham shilingi moja anoila mtu ya riba ilhaliyei wajua ni mbaya kuliko zinaa mara na sita tuchukue hadithi ya pili katika mlango huu iliyopokewa na Malik kutoka Abu Hurairah radhiallahu anhu Mtume rehma na amani zimfikie sema arriba sabuuna juz'an ay baban arriba madhambi yake ni mlango sabini aitharuha ai ahwanu sab'in katika hii 70 ile ndogo ile rahisi ile duni ubovu wake ni upi aitharuha isman an yankiha ar-rajulu ummahu ni mtu kumlala mamake nani aweza na mamake ubovu wake ni moja out of 70 ya riba Uislamu hauharamishi kitu ila kitu kile kina madhara kwa jamii hapa na kesho akhera kama ilivyopokea ibn Majah kutoka ibn Mas'ud radhiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin inna riba hakika riba wa in kafura kinje ukipokea pesa za riba una nyingi mwenye kununua malori mwenye kununua nyumba mwenye siju kufanya nini pale ukizishika ukiziangalia ni nyingi na short term muda mfupi utakuwa unazo pesa lakini fa inna aqibatahu tasiru ila kullin lakini mwishowe in the long run na hapo adhihirika hakika yake mwisho wake nini ila kulli ila fakrin wa dhullin filisika udhalili kwa nini kwa sababu ni mamsuku baraka ile pesa ya riba Mungu anaiondoa baraka kama nilivyosema katika sura al-Baqara aya 276 yamhaqu Allahu riba wa yurdi sadaqat ile pesa ya sadaka wewe ukiitoa Mungu yoibariki hapa duniani kwa ile pesa iliyobakia kisha wayudhaaf biha al-ajr fi al-uqba yapandishwa yapandishwa sababu zake akhera ukenda utaona wewe una ujira mkubwa tofauti na riba pesa ya riba Mwenyezi Mungu imma yudhibuhu bilkulliyah min yadi sahibiha kuna watu filisika kabisa akawa zero zero au yahrimuhu barakata malihi ama hapo mali yako haina baraka bali yuadhibu fi dunya wanza kuadhibiwa duniani utaona mtu wa magonjwa yote presha sukari nini kwa sababu aishi kwa tension sijapeleka installment nisipopeleka itazidi na akhira adhabu ya mgojea moja katika adhabu za akhera adhabu za barza ni kama ilivyohadithiwa na Ibn Majah kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu Mtume rehma na amani zimfikie asema ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunuhum kalbuyuti Mtume sallallahu katika safari ya Isra na Mi'raj safari ya miujiza alioneshwa watu wakiadhibiwa kwenye barzakh akaona watu butunuhum kalbuyuti matumbo yao makubwa kama jumba fiha hayatun tura min kharijiha hayat ni jamu ya haya kuna minyoka le tumbo lilovuvutika hawa mijoka wako ndani ya tumbo lakini waona kwa nje angalia adhabu hii fakultu man haula ya jibrail mtume akamuuliza Jibril hawa kina nani mpaka waadhibiwe hivi la haulai akalatu riba hawa ni watu duniani kwa kila nini riba adhabu yao ni kama hii ndugu zangu waislamu hakuna kama riziki yako ya halali Mungu aibarikia ikiwa si kwa wingi aibarikia kile kichache ukaweza kufanya mengi na yatosha kuwa ile halali yako ikuokoe kesho akhera umefaulu haya utakayokusanya kwa riba kwa halali kwa haramu utayawata utakwenda mwambia nini Mola wako mwisho tuna ratibu wetu mmoja ametuomba tumuombe mtoto wake dua yuko Canada na amehukumiwa kwa tuhuma ya marital rape wazungu wajidai umeendelea lakini kuendelea kwao ni kwa upotofu na hapa ilijaribu kuletwa kanini hiyo ikatupwa kwa mume akimtaka mkewe ikiwa hataki akilala naye ataambiwa kana kwamba amembaka ni refu Kiislamu sivyo mwanamke akitakwa na mumewe mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama yuko tanuri yupika inuke jikoni amridhishe mumewe asipomridhisha yualaaniwa na malaika paka mridhisha kwa nini uislamu ufanye hivi uislamu wafanya hivi kwa sababu mume asipotoshelezwa na mkewe atakwenda nje kuzini watu waona wazungu waishi vizuri la na wengine hawana maana mume rumumu hii mwenye mwanamke rumu ama mume upande huu ana simu yake liwa na mwanamke yuko huku simu kwa ni maisha gani kwa hivyo amehukumiwa na ameomba tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsahilishie na amondolee bala hii na inshallah wale ambao wagonjwa wako majumbani Mwenyezi Mungu awape shifa wale waliokufa Mungu warehemu wale na shida Mungu atafie shida zao rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh